që humb s'ka kush që uzon, dëshmojmë dhe deklarojmë që Allahu xhelle xhelalu është një, i vetmi meriton adhurimin nuk i bëhet shok Atij, Dhe dëshmojmë e deklarojmë që Muhammedi alejhi salatu ves selam është rob dhe i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Vllazën, me atë që na ka mundësuar Allahu subhanahu wa taala, kam vendosur në këtë ditë sodit, në këtë mbrëmje të sodit, lusim Allahun subhanahu wa taala shpërblim në këtë botë dhe në botën tjetër inshallah. Allahu i shpërbleftë të gjithë që keni marrë pjesë çdo hap që keni bë, Allahu jav shkruftë shpërblimet më të mdhaja, ashtu siç din Allahu me shpërblye. Do të flasim për një temë që çdo njënin prej robëve të Allahut, mbasi që para nesh i ka kaplu një gjë e tillë edhe neve mund të na ndodhe. Ajo është sprova. Çdo rob i Allahut subhanahu wa taala do të sprovohet inshallah. Por sprova më e madhe që mund ta ketë robi i Allahut apo t'i ndodhe në jetën e tij, ajo është sprova n'din. E lusim Allahun subhanahu wa taala mos me na godit me një lloj sprove. S'ka rrugëdalje tjetër, M'u sprovuen me smuje, me evlad, me vdekje, me lloj lloj sprovash tjera ka rrugdalje. Sprova në din nuk ka rrugdalje. Janë sprovuar pejgambert para nesh në dinin e tyne, por nuk kanë shupej, kanë bo sabër dhe kanë llogaritur shpërblimin vetëm tek Allahu xhelle xhelalu. Për ato i ka bërë burra t'cilët përmendën deri në ditën e gjykimit inshallah. Deri në ditën e gjykimit. Edhe pos pejgamberve, sahabët e pejgamberit alejhi salatu selam, sa herë na që e lexojmë jetën e pejgamberit i përmendim emrat e tyre. Dhe sa herë e përmendim Abu Bekrin, e Omerin, e Osmanin, e Aliun, e gjithë sahabët e Muhammedit alejhi salatu selam. E sa e përmendim Imam Abu Hanife, Imam Shafiun, Imam Malikiun, Imam Ahmedin, si e kanë bërë sabër, vetëm e vetëm ne sot me qenë besimtarë t'sinqertë inshallah para Allahut subhanahu dhe kanë qenë shembull për neve, si pejgamberët, si sahabët e Muhamedit alejhi selam, si besimtarë të mëparshëm dhe si besimtarë të sotit, kemi edhe sot asi burra, t'cilët për fjalën e Allahut subhanahu wa taala janë n'gjendje jetën me dhanë. Janë n'gjendje jetën me dhanë, se i kanë parasysh kan argumentet e Allahut dhe shembull t'tyre më të madhe kan Muhammedin alejhi salatu selam, për sabrin që e ka bo, prej fillimit t'jetës tij e deri n'vdekje ka bo sabër pejgamberi alejhi selam. Nga paganët e flliqt të ndytë që i ka ndy Allahu në shpirtnat e tyne. Për ata, Allahu subhanahu wa taala në ajetin e dytë në surën Tebareke apo surja Mulk që quhet, thotë Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu është ai i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar gjithë juve kush prej jush ka me i bo veprat ma të mira. Kush prej jush ka me i bo veprat ma të mira? Për ata në jetën, si në jetë dhe në vdekje ti do sprovosh. Rob i Allahut, të ka lajmërua Allahu subhanahu wa taala, ta ka vërtetu me këtë ajet kuranor, se në jetë dhe në vdekje ti ki m'u sprovua. Në momentet e fundit vdekjes mund sprovosh. Allahu na rujt me shku pa iman tek Allahu subhanahu wa taala. Në momentet e fundit, për ato ke kujdes. Kërko prej Allahu subhanahu wa taala qëndrim në dinin e tij. Gjithnjë ta kish parasysh ni dua të Pejgamberit alejhi salatu selam, Allahumme thabbit qalbi ala dinik, O Allah ma forco zemrën tame në dinin tand. Kur Resulullahi e ka bo ni gjë të tillë, kur Resulullahi është lut kështu, çka është për neve? Sa jemi të fortë na, sa jemi të qëndrueshëm. Themi që jemi rob të vërtetë të Allahut. Falim namaz, vallahi ni sprovë e vogël me na ardh, ndoshta e lam dinin e Allahut, Allahu na rujt. Për ato Kërkoni prej Allahut mos me t'sprovu n'ato çka s'mush me bart. E sidomos në din mos me të sprovu. Në smujë të sprovon, baj sabër. Ku qysh baj sabër? Të vin të afërmit. Ta shnoshin kryt. Ta hekin mërzin. Të ka vdek djali, ta vdek baba, nana, gruja, ta shnoshin kryt të afërmit. Çdo lloj sprove, a sprova në din, s'ka kush të mashtron. Wa ilejna turxhaun, dhe në fund ti s'ke ku kthehesh pos tek Allahu xhelle xhelalu. Prandaj, qoftë se sprovohesh me sherr, bën sabër dhe llogarit shpërblimin tek Allahu xhelle xhelalu. E nëse sprovohesh me hajr, falënderoje Allahun. Lekel hamd ya Rabb. Ty falënderimi të takon që t'i ka dhënë të mira, të ka sprovu me pasuri, të ka sprovu me të mira të kësaj bote, falënderoje Allahun se je sprovu edhe me të mira. Edhe me të këqijat bën durim dhe llogarit dhe merr shembull Nuhin alejhisselam, Ibrahimin alejhisselam, Musën alejhisselam, Isën alejhisselam dhe më të dashurin e Allahut Muhammedin alejhisalam, ku Allahu xhelle xhelalu iu drejtu vetë Muhammedit alejhisalam i tha fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusul dhe ban sabër, duro o Muhammed, siç kanë duruar pejgamberët e vendost. Kush Ban durim në atë që ka vendosë Allahu për ty, në vendimet e Allahut, fe inneke bi a'yunina, ti je nën shiqimin tonë, ti je nën mbikëqyrjen tonë, ti je nën mbrojtjen tonë o pejgamber. Edhe çka mendojnë njerëzit me të ba, ti je nën mbrojtjen tonë. Kush do që të mendoje keq për ty, ti je i dashuri im o pejgamber. Kështu i drejtua Allahu xhelle xhelaluhu Muhammedit alejhi selam me këtë ajet kuranor që do të na sprovojë Allahu me sherr e me hajr dhe tek Ai do të jetë fundi jonë, kthimi jonë tek Ai do të jete. Kjo është na sprovon edhe me të mira, na sprovon me të këqija, vetëm e vetëm me pa Allahu xhelle xhelalu prej nesh kush është sabërli e kush nuk është sabërli. Kush është falënderus e kush është dëshprus. Kush nuk e falënderon Allahun subhanahu wa taala, Allahu na rujt mos me falënderu. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu në krejt ajetet e tija që e ka përmendur sprovën na lajmëron se patjetër robi i Allahut subhanahu wa taala do të sprovohet me lloj lloj sprovash. Pse? Vetëm me u vërtetue kush prej robëve të Allahut është i drejtë dhe i sinqertë me Allahun e kush është gënjeshtar. Allahu i din zemrat tona. Ja'lemu ma tubdune wa ma tukhfun Allahu e din çka e qitni jashtë dhe çka e mshefni në zemrat e juja. Allahu e din a je gënjeshtar me ta apo i drejtë je me Allahun subhanahu wa taala. Për ato që të provon me të mira dhe me të këqija, vetëm e vetëm për me ditë Allahu subhanahu wa taala, a je i drejtë me ta dhe i sinqert apo je gënjeshtar. Allahu e din zemrën tënde dhe niyetin tënd. Sado që të shitesh besimtar i sinqert para njerëzve, para Allahut nuk mund të shitesh, se Ai ta din zemrën tënde, është Krijues i gjithësisë dhe i zemrës tënde dhe çdo gjë çka ka në këtë gjithësi është Krijues i saj, Allahu subhanahu wa taala. Dhe prej hikmeteve të Allahut subhanahu wa taala që e sprovon robin e tij është për t'i dalluar banorët e hajrit dhe banorët e sherrit. Të hajrit dhe të sherrit. Urtësia e Allahut kjo është, për me i dallu të mirët dhe të këqijtë. E, prej sprovave që Allahu mund të sprovojë robët e tij në këtë jetë, në këtë botë, në këtë dynjë, mund të sprovojë me lloj-lloj sprovash. Sprovon me pasuri. Ke qenë zengjini i madh, një ditë, raje në gjunj, u falimentove, në zero, a thua, do të mbjellish hidhërim ndaj Krijuesit tënd në zemrën tënde, sprovon ndoshta, në trupin tënd, me lloj-lloj smundjesh, Apo, të këputet një dorë, një kam, shkon syni, shkon pamurit. Resulullahu alaihi salatu wasalam në hadithin e vërtet na e ka garantuar një gjë, që atij Allahu subhanahu wa taala që ja ka marrë syt në këtë dynjë, e bën sabër dhe llogarit shpërblim vetëm tek Allahu xhelle xhelalu, do t'ia zëvendësojë ata dy sy në xhennet. Të ata të do t'ia zëvendësojë në xhennet dhe i ka qujt të dashura pejgamberi alaihi salatu wasalam në hadithin e vërtet të tij. Të dashurat e tija, kuj Allahu ja merr të dashurat e tija, kështu i ka qujt syt Pejgamberi a sasam në hadithin e tij, të dashurat e tija, se vallah janë dashura. Çka mund të bësh pa sy? Mendoje veten mos me shofish një ditë e që ke pa. Sa e vështirë është. Allahu mos na sprovoftë. Mund të sprovon pra me këputje ndonjë pjesë të trupit. Mund të sprovon në nder që është provuar Jusufi alejselam, pejgamberi i Allahut, u sprovu nana e besimtarëve Aishja radiallahu anha. Me shpifje, zinaçare na e quajtën nanën tonë. Nderi u sprovu. Edhe ti mund të sprovohesh nesër. Ndoj iftire ta qesin. Për ty, për gruan tande, për çikën tande, për nanë, për babë, për krejt farefisin tand mund të qesin iftire. Por sabër, llogarit, qoftë se je i pastër me Allahun xhelle xhelaluhu Ban sabër dhe llogarit shpërblimin vetëm tek Allahu xhelle xhelaluhu. O vllazën, po, i kemi dy rregulla. Qoftë se robi i Allahut xhelle xhelalu i kupton dhe i ka parasysh në jetën e tij, këto dy rregulla do t'ia lehtësojnë sprovat robit të Allahut xhelle xhelalu në jetën e tij. Do t'ia lehtësojnë sprovat dhe do t'i kalojnë shumë më lehtë sprovat pra në jetë të tij robit të Allahut xhelle xhelalu. Ndëgjoni këto dy sprova. E para është që robi i Allahut xhelle xhelalu duhet ta dijë që familja e tij, familja e tij dhe pasuria e tij nuk janë të tijat, por janë të Allahut xhelle xhelalu. Pronë e Allahut xhelle xhelalu janë. E ai është sikur që një personi që ta jep një emanet ty, e mas një kohe thotë duhet me ma kthy, njashtu, Familja jote dhe pasuria jote janë të Allahut xhelle xhelalu. Ai është pronari i vërtetë i familjes tande dhe pasurisë tande. E nuk je ti ai i cili i ke ekzistu ato, por me dëshirën e Allahut dhe kudretin e Allahut janë ekzistu për tyje. Familja dhe kush? Pasuria. Mos me dashtë Allahu me qenë i pasur, s'kishe me qenë. Mos me dashtë Allahu ty me të çu evlat, s'kishe me pas evlat sot. ta shpërbyn çfar ban se veç Allahu me shpërbly në këtë dynja dhe dynjanë tjetër inshallah. Dhe rregulla e dytë që duhet ta kemi parasysh është robi i Allahut, e para thamë që duhet ta dijë që pasuria dhe evlat dhe çdo gjë që e posedon ai në këtë botë nuk janë të tijat, por janë Apo pronari i vërtetë është vetëm Allahu xhalla xhela. E e dyta, duhet ta dijë robi i Allahut subhanahu wa taala që fundi i tij, kthimi i tij është patjetër tek Allahu xhalla xhela. Patjetër, sado që të jetojë në këtë botë, dhe duhet ta dijë që kjo dynja është një piknik i shkurt, sado që të zgjatë. Fundi i tij, si sot, si nesër, si masnesër, si mas 10 vjetëve, na ka me marrë fund. Patjetër duhet të kthehet tek Allahu xhelle xhelalu. Fundi i tij është tek Allahu xhelle xhelalu. Wa ilejna turxhaun, dhe tek ne do të kthehen. Allahu po e thot një gja të tillë. Për ato, si mund ti, robi i Allahut xhelle xhelalu, të gëzohesh për një gja që e ki, për shembull evlad dhe pasuninë, e ta sigurosh që ata një ditë nuk do t'i merr Allahu xhelle xhelalu, apo ty nuk do të merr? Edhe ty, edhe ata një ditë ka me t'i marrë. Po në qoftë se t'i merr Allahu xhelle xhelalu para se me të marrë ty, mos u çart. Mos u çart. Mos e humb durimin. Sabër dhe llogarit tek Allahu xhelle xhelalu. Nuk je i vetmi që je sprovu. Në pasuri ose në evlat, janë sprovu burra para tejet, të cilët kanë llogaritë shpërblim tek Allahu xhelle xhelalu. Është sprovu në evlat Resulullahu alejhi salatu vesselam. Është sprovu në evlat Ibrahimi alejhi salam vetë me bë kurban. Vet me pas thanë Allahu xhelle xhelalu Ibrahim, porosite filanin, ai me bë kurban. E ishte mshef Ibrahimi alejhi salam. Mos ta shefë djalin e tij si po bë kurban. Por me thanë vetë që me bë kurban, Pse e sprovoi Allahu xhelle xhelalu a thua Ibrahimin alayhisalam? Dhe quajti Khalilullah, i dashuri i Allahut subhanahu wa taala, që kjo fjala Khalilullah, që Allahu ja ka dhënë këtë nofkë apo këtë pseudonim Ibrahimit alayhisalatu wasalam, është se Allahu dashti bash në momentet e fundit Kur Ibrahimi alejsratu wasalam, pejgamberi i Allahut, evlat e kishte Ismailin alejsam, dhe sa filloi me u rrit Ismaili alejsam, dhe me ja kënaq zemrën, me fillu me ecë me babain e tij, babain e pejgamberëve Ibrahimin alejsratu wasalam. Sa filloi të ecë dhe ta kënaqte Ibrahimin alejsam, Allahu xhalla xhelali i tha do ta bësh kurban. Pse? Për ta sprovu Ibrahimin alejsratu wasalam, a thua zemrën e tij që ja ka kriju Allahu xhalla xhelal, do ta lejë vetëm për dashnin e Allahut. Ky ishte Jakubi alejhi salatu vesselam. Në anën tjetër, o vllazën, nëse robi Allahu xhelle xhelalu i ka parasysh këto rregulla, i ka parasysh duke llogaritur Allahu xhelle xhelalu çka i drejtohet me ajete kuranore. Në surën Bakar, pra ajetit 153 deri në ajetin 157. Ja ejuha alladhina amanu sta'inu bis sabri was salat. Inna Allaha ma'as sabirin. Të jenë mësime prej Allahut xhelle xhelalu. Dhe na ka treguar se me çka do të na sprovojë. Por ma s'pari, tha vestainu bis sabri ves salah. O ju të cilët keni iman, besoni sinqerisht në Allahun dhe keni bindje që është Zoti juj, krijusi juj, furnizusi juj, ndihmusi juj, mbikqyrsi juj. Jav ka dhën jetën, jav merr jetën Allahu xhelle xhelalu. Vestainu bis sabri ves salah. Mështetuni në Allahun xhelle xhelalu me sabër dhe me namaz. Inna Allahe ma as-sabirin, Allah është me durimtarët. Wa la taqulu, dhe mos thoni, se ata të cilët e kanë dhënë më të shtrenjtën e jetës tyne, pra shpirtin e tyne, për Allahun xhelle xhelalu, me ngrit fjalën e tij, me poshtu fjalën e dushmanëve të Allahut xhelle xhelalu, mos thoni për ata që kanë vdek, ata janë gjallë tek Allahu i tyne furnizohen. Wa lanabluwannakum, po fillon. Ne do t'ju sprovojmë juve Bishej min el khauf, me diçka nga friga. Me pash thonë me komplet frikë, hallakat kishte mu bo robi Allahut, por me diçka nga friga. Wal ju, me unti, me diçka nga untia. Me shpirt, ka me të vdek dikush ki mu sprovu. Wath thamarat, me bagati, me fryte, që e gjanat u sprovohet. Mund sprovohet robi Allahut, ka tokën që e ka mjell me fryte, e rani shini breshën, ja prishi, së të keqa i zot të elshej këtë shi. Audhubillah duhet sabër, durim, janë sprovu tjerët para tesh. E ata të cilët i sprovon Allahu me frikë, me vobekti, me shpirt, me fryte, na tregoj edhe si me bo durim. Edhe kush janë durimtarët e sinqert ndaj Allahut xhelle xhelalu, elledhine idha esabethum musibe, ata të cilët i godet një goditje apo një sprovë, Allahu xhelle xhelalu kur e sprovon robin e tij, e sprovon për katër rregulla. Tash do t'i cekim këto katër rregulla inshallah, apo katër rezultate, apo katër dobi, si dush quje, quje. E ndëgjoni cilat janë ata. Kur e sprovon Allahu xhelle xhelalu robin e tij, e sprovon për ta ngritur atë. Në dynjë dhe në ahiret. Për ta ngritur atë në dynjë dhe në ahiret. Sprovon me të mirë e falënderon. Je i ngritur. Se ashtu që si don Allahu po vepron. Sprovon me sherr, me të keqe, bën sabër, je i ngritur. Se ashtu që si don Allahu po vepron. Pra të sprovon në dynja dhe në ahiret për me të ngritë tyje. E njerëzit më të ngritur tek Allahu xhelle xhelalu, janë ata të cilët bëjnë sabër në sprova të ndryshme, Allahu i ngrit i vetmi, subhanehu wa ta'ala. E, Kur t'i ngritë Allahu xhelle xhelalu robërt e tij, përmenden deri në ditën e gjykimit, siç janë pejgamberët, sahabët e Muhammedit a.s. Dijetarët islam të përparshëm të sodit dhe të ardhshmit, insha Allah, do të përmenden deri në ditën e gjykimit për sabrin dhe llogarinë që e kanë bo vetëm tek Allahu xhelle xhelalu. Rregulla e dytë, pse e sprovon Allahu xhelle xhelalu robin e tij. E sprovon për t'ia kalit dhe eduku zemrën e tij. Sa herë që e sprovon, Allahu xhelle xhelalu robin e Tij ia don t'ia kalit, t'ia edukon zemrën e tij. T'ia edukon zemrën e tij. Pika e tretë apo rregulla e tretë pse e sprovon Allahu xhelle xhelalu robin e Tij për ta vërtetuar robërinë ndaj Allahut xhelle xhelalu dhe për t'i treguar robit të tij, që ti nuk je rob i askujt, por je vetëm rob i jem. Ti nuk mush rob i Allahut xhelle xhelalu me qenë vetëm me dua, me namaz, me zekat, me haxh, e nesër m'u sprovu e e lën dinin e Allahut. M'u sprovu me një smundje të vogël, e lën namazin. Çfarë rob i Allahut ti je me namaz? Që Allahu ka tregu edhe pejgamberi, alejhi salatu ve selam edhe namazin e të smutit. Ti një sprovë të vogël me të ndodh, gjatë ditës e harron namazin. E len! Ke harru që s'e ke fal drekën. Ke harru që s'e ke fal iqindinë apo akshamin, apo jacinë. Çfarë rob i Allahut ti je? Ti nuk je rob i Allahut vetëm me namaz, me dua. Por rob i Allahut je kur ki bindjen e vërtetë që çdo gja me të ndodh, ti nuk e len rrugën e Allahut xhelle xhelalu. Nuk e len adhurimin ndaj tij të vetmit subhanahu wa taala. Dhe prej dobive më të mëdhaja që e kanë llogaritur dijetarët islam prej sprovave apo dobive të sprovës më të mëdhaja që e kanë llogarit dijetarët islam është që robi Allahut xhelle xhelaluhu me arrit në gradën më të madhe të robërisë ndaj Allahut subhanahu wa taala me arrit në gradën më të madhe ajo bëhet vetëm me sabër dhe falënderim ndaj Allahut xhelle xhelaluhu Sepse Allahu është ai i cili të ka sprovu me sherr dhe Allahu është ai i cili të ka sprovu me begati të kësaj dynje, të mira të kësaj dynje. Allahu të ka sprovu. Ato që ti jep Allahu janë më tepër dhe më të mëdhaja se ato që të sprovon Allahu. Ti një sy që ta ka dhënë Allahu. Në atë ditë adhurim sesë me ne për Allahu, nuk mund t'ia japësh falënderimin atij. Vetëm për një sy. E çka është shpirti? Çka është trupi? E çka është lëvizja e gjitha që të ka dhënë të mirat? E çka është frymëmarrja këtë ajër? E çka është që po han e po pin prej të mirave të Allahut xhelle xhelaluhu? Dhe reg, rregulla e katërt, cilën e kanë cekur dijetarët është që Allahu kur e sprovon robin e tij e sprovon për ta shpërblyer me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, se tek Allahu, nëse tek njerëzit humbin të mirat, tek Allahu xhelle xhelaluhu nuk humbin të mirat. Ai është i cili nuk e then premtimin, Allahu subhanahu wa taala. Tek ai nuk humbin të mirat që i bësh në këtë dynja. Këtë sabrin që e bësh për hatër të Allahut nuk humb, nëse tek njerëzit humbin, tek Allahu xhelle xhelaluhu nuk humbin. Nëse robi Allahut i ka këto katër rregulla parasysh, kanë thënë dietarët islam, Allahu ja lehtëson, ja lehtëson sprovën robit t'tij, nëse i ka parasysh këto katër rregulla, cilat i cekëm. E njëri prej dijetarëve islam Ibën Kajim El Xheuzije Rahimehullah Allahu e mëshiroft dhe qoft i kënaqur prej tij në librin e tij Zadul Maad e ka cekur ni rregull që është shum me rëndësi pasi që t'i ketë parasysh që ato katër rregullat duhet ta ketë parasysh edhe këtë rregull që është rregulla kryesore në jetën e robit të Allahut Xhelle Xhelaluhu ndëgjone cila rregull është kjo cilën e ka cekur Ibën Kajim El Xheuzije Allahu qoft i kënaqur prej tij Kjo është besimi në Kadanë dhe në Kaderin e Allahut xhelle xhelaluhu. Se çdo e mirë dhe e keqe ndodh me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Me besu pra në Kadanë dhe në Kaderin e Allahut xhelle xhelaluhu. Në Sahihun e Imam Muslimit ndëgjone këtë hadith vëllazën. Në Sahihun e Imam Muslimit nga Jahja ibn Ja'mur Ky është hadithi i parë që e ka cekur Imam Muslimi n'Sahihun e tij. Nga Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, pra prej Abdullah ibn Omerit, i tregua një ditë Abdullah ibn Omerit që një popull në Irak koka të cilët nuk p'i besojkan kadasë dhe kaderit, caktimit të Allahut xhelle xhelaluhu, të mirë apo të keqe. Nuk po i besojkan. E ai e kishte zanat apo adet Abdullah ibn Omeri, i çdo herë thojke, "Walladhi nafsi bi yadihi" Bën be në Allahun Gjelle Gjelalu. Pasha që shpirti jem është në dorën e Tij. Pasha ato, Allahun Gjelle Gjelalu, që shpirti jem është në dorën e Tij. Lou enfaka ahaduhum mithle uhudin dhahaban ma tukubbile minhum hatta juminu bil kadai wal kadar. Wallahi, që shpirti jem është në dorën e Allahut Gjelle Gjelalu, tha Abdullah ibn Omeri. Në qoftë se ata, kishin me dhanë, sa kodra uhudit ari, Kurr valla asnji vepër që e bojsh në dynja nuk sjell dobi në ditën e gjykimit qoftë se nuk besojsh në kadanë dhe në kaderin e Allahut xhelle xhelalu. Dhe në hadithin tjetër të Imam Termidhiu që na e ka transmetu Imam Termidhiu dhe ka thonë hadithun hasanun sahih, hadithi është i mirë dhe i vërtetë, siç është traditë e Imam Termidhiut për shumicën e haditheve thotë hasanun sahih. Kur përmendet Hasanun Sahih, dije që Imam Termidhiu ka thënë, Hadithi është i mirë dhe i vërtetë, nga Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, në një hadith gjatë, këtë hadith e ka cekur Imam Neveviu në katërdhjetë hadithet e tija. Ndëgjone mirë hadithin që Abdullah ibn Abbasi, i vogël, fëmijë, ishte pas Pejgamberit alejhi selam, e afroi afër vetes dhe i tha, o djalosh, Mbroje, ruje Allahun, Allahu do të run ty. Si e run ti Allahun? A ka nevojë për mbrojtjen tënde? Për rujtjen tënde Allahu xhel xhelal? Jo, ti e mbron fjalën e tij. Ti e mbron dinin e tij, ti e mbron librin e tij, ti e mbron pejgamberin e tij Muhammedin alayhis salam. E Allahu do të mbrojë ty. Ihfadillah texhidhu tuxhahak. Mbroje Allahun në atë moment kur je më së në zori, Allahu do të jetë në ndihmën tënde. Kur je më në zor, Allahu do të jetë në ndihmën tënde. Ta'arraf 'ala Allah fi ar-raha, ya'rifka fi ash-shidda. Njife Allahun kur je mirë, siç e njofti Junusi alejhi selam kur ishte mirë, e njofti dhe e boni tesbih dhe adhuroi Allahun xhelle xhelalu. E kur ishte në keq, e boni prapë tesbih Allahun, në barkun e peshkit, e Allahu xhelle xhelalu tha, po mos kishte me qenë Junusi, ai i cili më ka adhuruar dhe më ka njoft kur ka qenë mirë, sot nuk isha me shpëtuar. Besimi në Qada'n dhe në Qaderin e Allahut xhelle xhelaluh, shumë ta lehtësojnë sprovën që të vjen prej anës së Allahut xhelle xhelaluhu. E në qoftë se ti nuk beson në Qada'n dhe në Qaderin e Allahut, nuk do të shiqojë në fytyrë në ditën e gjykimit Allahu xhelle xhelaluhu. Asnjë vepër nuk ta pranon, as nuk njef, drejt e do të dënohesh me zjarr të xhehenemit. Allahu mos me të kqyr në fytyrë, Në ditë kur nuk do ta poshtërojë Allahu Pejgamberin, alejhissalatu vesselam, edhe të gjithë ata të cilët do ta ndjekin. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina ma. Në ditë kur në ditën e gjykimit nuk do ta poshtrojë Allahu xhelle xhelalu kon Muhammedin alejhissalatu vesselam dhe pasuesit e tij. E mos me të këqyr në ditë në fytyr, Allahu na rujt. Allahu na rujt. E dënimi më i rëndë do të jetë për ata që nuk do të shiqojnë fytyrë Allahu xhelle xhelalu në ditën e gjykimit. Qysh o pejgamber është krejt puna e atij hajr, ndëgjoni çka tha pejgamberi sa, Wa lejse li ahadin illa lil mu'min, dhe nuk është për kërkonin puna e tij hajr në këtë jetën e tij vetëm për besimtarin. Besimtarin e sinqert ndaj Allahut krejt jeta e tij është hajr dhe krejt puna e tij është hajr. Qysh o pejgamber thot in asabathu sarra shaka fa kana khayran lahu. Qoftë se e godet Allahu me të mira, e falenderon Allahun, ajo është hajr për ta. Që Allahu kështu don. E në qoftë se e godet një sherr, një e keqe, një goditje e ran, ban sabër, fa kana khayran leh, edhe kjo është hajr për ta. Krejt jeta, krejt puna e tij është hajr. Al, pejgamberi, a.s. një gjë të tillë po na e vërteton. Vllazën, siç e cekëm në fillim, sprova ma e madhe që e sprovon Allahu xhelle xhelalu robin e tij në këtë botë, është sprova në din. Sprova në din, për ato e kam pregatitur këtë temë që ndoshta ndonjëri prej nesh do të sprovohet në dinin e tij. Për ato do të kesh shembuj nga pejgambert e Allahut dhe nga sahabët e Muhammedit a.s. dhe nga dijetarët të cilët na kanë ardhë pas sahabëve. Do t'i cekim disa shembuj në tarmen. Dhe të japin sabër, po ai i cili sprovohet në din, s'ka kush që e mashtron, vetëm pendimi tek Allahu xhelle xhelalu. Allahu na bëftë pendues dhe kthys të sinqert në rrugën e Tij subhanahu wa taala. Vllazën, sprova mund të jetë e rëndë për robin e Allahut xhelle xhelalu. Por me sprov, siç e ceka më herët, Allahu don ta ngrit robin e tij. I na ka ngritur pejgamber edhe ty të ngren që je rob i tij, s'je pejgamber i Allahut xhelle xhelalu E hasiben nasu en jutreku. A nuk po llogaritin njerëzit që do t'i lamë qashtu? En jekulu amenna ve hum la juftenun, me thonë ata besojnë në Allahun e mos mu sprovu? Ve lekad, vëllah, ne i kemi sprovu ata të cilët kanë qenë para jush. Pse? Për ta ditur Allahu xhelle xhelalu, kush është i drejt e kush është gënjeshtar me Allahun xhelle xhelalu. Kur je më së zori do të tregojsh veten a je i sinqert dhe sabërli me Allahun apo je gënjeshtar ndaj krijusit tënd. Kur je në zor, aty vërtetohet se a je i sinqert dhe sabërli ndaj krijusit tënd, Allahu subhanahu wa taala. Hadithin që na transmeton Imam Tirmidhiu dhe thot hadithi është hasanun sahih. Është pyetur Muhamedi alayhi salatu wasalam, o pejgamber, Kush prej robëve të Allahut më së tepërmi dhe më së rëndi do sprovohet o pejgamber? Tha pejgamberi alejsa sam, El Anbiya, thumma al amthal fal amthal, më së tepërmi dhe më së pështiri do sprovohen pejgamberët e Allahut. Pastaj ata të cilët janë shembullin e tyre, pastaj ata të cilët janë shembullin e tyre. Kush do të jetë në shembullin e tyre, do të provohet shembullin e pejgamberëve dhe pastaj kush do të jetë në shembullin e atyre të cilët do të jenë shembullin e pejgamberëve do të provohen më së tepërmi. Thotë në vazhdim hadithit pejgamberi alayhis salam, "Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini", do të provohet robi i Allahut ashtu siç e ka dinin. Është i përqendruar shumë n'din, do të provohet më tepër. Është jo i përqendruar shumë n'din, do të provohet më pak. Dhe thotë në vazhdim pejgamberi alayhis salam, "Fa ma yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khatiya." Dhe do të provohet deri në atë moment që derisa të jetë n'tokë robi i Allahut do të provohet Para se të cekëm disa shembuj nga pejgambert e Allahut, çfarë sabri kanë bo në dinin e tyne kur janë maltretu, janë torturu, janë mbyt, janë rreh, janë qurë se, se i rbaz, janë nxjerr prej atdheve tyne, kanë bo sabër dhe Allahu i ka përqëndrue këta burra. Sahabët e pejgamberit alejhi selam, pejgamberët e Allahut dhe burrat pas sahabëve, burrat e drejtë dijetarët e sinqertë të Allahut xhelle xhelaluhu, është pyetur Imam Shafi'iu rahimehullah, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, është pyetur pra Imam Shafi'iu. I kanë thonë ja Ebu Abdullah, o Ebu Abdullah, a është më mirë për robin e Allahut xhelle xhelaluhu, Allahu me e përqendrue n'këtë dynja apo me e sprovue? Tha, Muhammedit alejhi salatu ue selam dhe burrave që i kaliti i edukoi Muhammedi alejhi salatu ue selam ni muj ditë përpara e kishin frikën edhe kur e hapi Mekën pejgamberi sa sam mbasi që e kishin nxjerr kush paganët dhe duke dalë prej Mekës pejgamberi alejhi salatu ue selam e ktheu kokën e tij dhe e shiqoi edhe një herë Mekën dhe i tha oj Mekë ti je toka ime më e dashur ti je vendlindja ime më e dashur mos me qenë populli jot me m'nxjerr kurrë s'kisha me dalë por u kthy prapë pejgamberi alejhi salatu ue selam Fitues! Pse? Bani sabër për maltretimet që ja bënën paganët, por u kthye Pejgamberi alejhi selam në vendlindjen e tij dhe Ebu Sufjani, i cili e maltretoi një ditë, tha krejt i kini dyert e hapta në Mekë dhe e pranoi Islamin para Muhamedit alejhi selam trupit të tij të shenjtë. Pra, më së pari është më mirë t'sprovohesh e mandej t'përqendrojë Allahu xhelle xhelaluhu ty në jetën tënde. prej sprovave, pejgamberi alejhi salatu wassalam ka thënë në hadithin që e transmeton Ibn Majah dhe Imam Tirmidhiu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thot pejgamberi alejhi salatu wassalam, besimtari i cili përzihet në mes njerëzve, i thirr ndinin e Allahut dhe bën sabër, është më i mirë se ai i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk bën sabër. E pejgamberët e Allahut Se s'kan lënë njonin pa i shku afër dhe me ja troqit derën e tij e me e thirr me adhuru vetmin Allahun xhelle xhelalu, me besu nji Allah, mi nxjerr prej errësirës në dritë. Krejt pejgambert e Allahut një gjë të tille kanë ba. Për ato edhe Muhamedi alejhi selam, po thot më i miri besimtar është ai i cili përzihet ndërmjet njerëzve, i thirr n'dinin e Allahut, i thirr në të vërtetën, në adhurimin e vetmin Allahun xhelle xhelalu, edhe bën sabër, llogarit vetëm tek Allahu xhelle xhelalu shpërblim. Derisa pejgambert e Allahut u dëshpëruan ma që askush nuk po vjen me i besu Allahut një, me adhuru të vetmin Allahun xhelle xhelalu. Nuhi alejhi selam, nëntëqind e pesëdhjetë vjet thirri, shumë pak pasus, shumë pak adhurus të Allahut xhelle xhelalu. E shumë pejgamber, tha Muhammedi alejhi selam, thot jam dalluar nga pejgamber të tjerë me gjashtë gjëna. Allahu më ka vlerësuar dhe më ka dalluar nga të gjithë pejgambert me gjashtë gjëna. Cilat janë ato? Thot Krejt pejgambert Allahu i ka çue te ymmeti i vet me u përcjell njerzin edhe krejt pejgambert do të vin diten e gjykimit me nga nja dy që i kan besue e ymmeti jem tha do të jet e gjith më së tepërmi besimtar ymmeti i Muhammedit alejhi salatu wasalam a qofshim inshallah nga ata besimtar të sinqert që do të jemi në ditën e gjykimit, që do të mburret Muhamedi sallallahu alajhi wasallam para pejgamberëve dhe të buloset dallimi i tij nga pejgamberët tjerë, siç e ka dalluar Allahu xhelle xhelaluhu. U dëshpruan pejgambert, s'pi vijnë besimtarët. Thirr s'ka, thirr s'ka besim. Por Allahu xhelle xhelaluhu i tha mos u dëshproni se na do t'ju shpëtojmë juve dhe të gjithë ata të cilët besojnë në Allahun dhe i besojnë pejgamber, pejgambert e Allahut xhelle xhelaluhu. E Lukmani a.s. me hikmetin e tij, ndëgjoni çfarë këshilla i dha djalit tij, S'është lehtë. Nuk të presin me të mira. Nuk të presin me drandafila. Nuk të presin me dur të hapura. Kanë me të ofendu. Ndoshta kanë me të rraf. Ndoshta kanë me të sha. Gjitha ki me i prit prej tyne. Për ato llogarit. Vasbir ala ma esabek. Llogarit në Allahun sabër. Në ato çka të godet prej robve të Allahut xhelle xhelaluhu. Tash do t'i ceki disa shembuj. Si janë sprovuar Pejgambert e Allahut xhelle xhelalu. Për Nuhin alejselam kemi ndëgjuar, është sprovuar nga populli i tij, nga gruaja e tij, që Allahu në surën Tahrim e ka përmendur për grua mushrike, pagane, e flliqt dhe evladi i tij. Është maltretuar nga evladi i tij. dhe nga populli i tij dhe nga gruaja e tij Nuhi alejhi selam, por bëri sabër, llogariti në Allahun xhelle xhelalu, Allahu e shkatërroi popullin e tij, e shpëtoi Nuhin alejhi selam dhe besimtarët e tij. Ibrahimi alejhi selam u sprovua me djegje, me zjarr, vetëm e vetëm se ja theu putnat e popullit të tij. Dhe kur erdhën dhe pyetën kush i ka shkatërruar këta putna, Thanë, këtu është një djalosh, më duket e ka emrin Ibrahim, ai mos e ka vepru një gja të tillë. Mbreti tha, thirrmani qat Ibrahimin, ta shofim, a i ka bo ai këto dana? Kur e prunën Ibrahimin alejhi selam, i thanë, e ente fealte hadha bi alihetina ja Ibrahim, a ti ke vepruar kështu me zotnat tona Ibrahim? Tha Ibrahimi alejhi selam, pytni, ose pytni këtë madhin që e kam lanë, në qoftë se din t'shprehet? Ja naru, o zjarm, bëhu i ftohtë! Kishte me i thanë i ftohtë, kishte me ngri Pejgamberi a.s., por bëhu i ftohtë dhe shpëtimtar për Ibrahimin. Allahu e shpëtoi Ibrahimin a.s. nga të gjitha sprovave që ishte sprovuar. Musa alayhis salam e dini fort mirë sa është sprovuar nga ana e Firaunit. qysh fëmijë, qysh i rritur, qysh pejgamber i Allahut xhelle xhelalu u sprovua me lloj lloj sprovash nga Firauni dhe populli i tij zullumqar, t'cilët nuk pranuan tryezën prej Allahut xhelle xhelalu, nuk u bindën, thanë edhe diçka tjetër, dojmë prej tokës tash me na dalë, nuk u bindëshin asesi, dojshin ta shifshin Allahun haptas. Një gjë e tillë që nuk e pranon syni jonë, vetëm ditën e gjykimit do ta pranojë syni jonë, një gjë të tillë pamje me Allahun xhelle xhelaluhu. Allahu na mundësoftë ta shohim atë. Isa alayhis salam e dini bukur mirë sa është sprovuar. Është sprovuar edhe me mbytje. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin rafa'ahu Allahu ilejh Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum Nuk e kanë mbyt as nuk e kanë kryqëzue, por Allahu e ka ngrit tek ai, nuk e kanë mbyt as nuk e kanë kryqëzue, por Allahu ja ka përngjarë një prej tyne si Isa alayhis salam. E u sprovua Isa alayhis salam edhe në nderin e nënës tij. I thanë lavire nënës tij. Por Allahu me gjuhën e shejtë të Isa alayhis salam e mbrojti që ishte foshnje. Nënën e tij e mbrojti foshnje Isa alejsalam. U sprovua n'nder, u sprovua me mbytje, u sprovua me lloj-lloj sprovash Isa alejsalam dhe i fundit i dashuri i Allahut xhelle xhelalu Muhamedi alejsalam u sprovua me lloj-lloj sprovash e dini sprovën në Taif çfarë sprove u sprovua u përgjak nga gjithë nga fëmijët dhe pleqë dhe gra dhe fëmijë dhe çdonjë që ishte prezent n'Taif e përgjakën me gurëz Muhammedin a.s. Boni sabër dhe llogariti tek Allahu xhelle xhelalu. Allahu ia zbriti melaqen dhe i tha, O pejgamber, çka don, i bashkoj këto dy kodra dhe e zhduki këtë popull. Tha, Jo o Allah, i ulur n'gujë, s'kishte kuvet, takat, fuqi, t'i ngritej n'kamë, aq që ishte përgjakur Muhammedi, alejhi salatu ves selam, më i dashuri i Allahut xhelle xhelalu. Tha, Jo, kërkoj prej Allahut xhelle xhelalu, prej rrajës këtij populli, me nxjerrë burra të cilët vetmin Allahun e adhurojnë dhe të vetmin Allahun e bëjnë ibadet e nuk i bëjnë shokë Atij. Pra kështu kërkoi Muhamedi alejhi selam. E në jetën e tij u sprovua me lloj-lloj sprovash, ndëgjoni disa prej sprovave që i ka pas prej paganëve Muhamedi alejhi selam, hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi. Ndëgjone këtë hadith nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Ebu Xhehli, Allahu e mallkoftë ka thënë, në dynja dhe në ahiret. Dëgjoni çka veproi dhe çka dashti të bëjë me Muhammedin alajhi selam. Një ditë prej ditëve ju tha, Qoftë se një ditë e shoh Muhammedin që po i bjen sexhde Zotit të tij, vallahi do t'ia shkeli kokën, do t'ia qes komën n'qafën e tij. Erdhi një ditë pejgamberi alajhi selam dhe po i bjen sexhde Allahut xhele xhelaluhu. Çka ndodhi? Erdhi Ebu Xhehli po don m'ia shkel kokën, ashtu që ju kishte dhënë premtim kuj? Paganëve. Vepronte një gjë të tillë me Muhammedin alejhi salatu selam. Dhe duke ju afruar për të vepruar një gjë të tillë ndaj Muhammedit alejhi salatu selam, çka ndodhi? Papritmas po largohej dhe me bri, po tutej dhe po ikte mrapa. I thanë paganët, çka është me ty o Ebu Xhehl, që na dhae premtimin do të veproje me Muhammedin një gjë të tillë, pse nuk po vepron? Tha, Nuk po mujsha, ndërmjet meje dhe tij kishte një gropë e madhe dhe zjarrmi i kallun, dhe një dritë e madhe, nuk mujsha t'i afrohsha Muhammedit. E pejgamberi alejhi selam dëgjo çka tha mandej. Tha vallah, të m'ishte afru vetëm, vetëm të m'ishte afru më afër. Melaqet e Allahut kanë pas me bo copa copa. Vetëm të m'ishte afru. Allahu i mbron dashurit e tij kështu. U thafsh, a për këto na ke mbledh ti? Allahu e zbriti tebbet jeda Ebi Lehebin wa tebb. Allahu ja thau duart e Ebu Lehebit. Që filloi të kallte zjerm me kallë dhe pejgamberin alejhi selam. I tha pejgamberit alejhi selam, u thafsh që për këto na ke mbledh? Allahu e thau Ebu Lehebin dynja dhe në ahiret. Në anën tjetër, në një hadith i cili na vjen Nga Abdullah ibn Mesudi Allahu qoftë i kënaqur prej tij, Një ditë prej ditëve Ebu Xhehli me nja shtatë pagan tjerë ishin pranë Qabës dhe tha Ebu Xhehli tha Kush vepron mbi Muhammedin shkon e merr fllishtin e gjasë cilën e kanë therr filan familja Ëh! Uqba ibn Ebi Mu'ejti e mori fllishtin dhe ia qiti mbi kokën e Muhammedit, alejhi salatu ue selam. Abdullah ibn Mesudi po thotë, S'disha çka të bëja une, s'kisha poc, çka të veproj, por papritmas i lajmëruan çikës më të dashur të Muhammedit, alejhi salatu ue selam, Fatimës, radiallahu anha. Allahu qoftë i kënaqur prej saj. Edhe pa prit mas erdhi Fatimja dhe ia largoi të flliqtin mbi kokën e Muhammedit alejhi salatu selam që e kishin qit dhe u kthy dhe i ofendoi flliqt paganët. E po tregon Abdullah ibn Mesudi që të gjithë qeta të shtatit në luftën e Bedrit vdiqën qafira me heqje koke. cilin na e tregon Osman ibn Affani, khalifja e Muhammedit alayhis salam, Allahu qoftë i knaqun prej tij, na përcjell këtë hadith apo këtë ngjarje se si janë sprovuar të parët në Islam. Amari ibn Yasir, keni ndëgjuar për Amarin dhe për dy prindët e tij, Yasirin, babën dhe Sumejën, nanën, dy shahidët e parë në Islam. Osman ibn Affani, ndëgjoni çka po na përcjell. Tha isha një ditë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kaluam ku përreth familjes Ammar ibn Yasirit. Dhe çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam babait të Ammarit, o Yasir. O Yasir. Tha Allah, o Allah, falja familjes Yasirit dhe Ammarit dhe nanës tij, pra komplet familjes Jasirit, o Allah falja dhe shpërblej ata me xhennet. Dhe shpërblej ata me xhennet. Në hadithin tjetër që përcillet nga Xhabir ibn Abdillah, Allah qoftë i kënaqur, që e transmeton El Hakimiu këtë hadith. Dëgjoni mirë. Pejgamberi alejhi selam kaloi duke u dënuar Ammar ibn Yasiri me prindët e tij, përreth Ammar ibn Yasirit edhe tha: "Abshir, ale Yasir, fa inna maw'idakum al-janna." Merrni myzhde o familja e Yasirit, se premtimi i Allahu xhelle xhelalu për juve është xheneti. Fundi i juve është xheneti. Abshiru, merrni myzhde se fundi i juve premtimi prej Allahu xhelle xhelalu është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Në anën tjetër, I pari, i cili e lexoi me zo Kur'anin para paganëve, ishte transmetuesi i hadithit ku Ukbet ibn Abi Mu'ejt ia qiti të flliqtin mbi kokën e Muhammedit, a.s. Abdullah ibn Mes'udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tha Pejgamberi, s.a.s. A ka kush që shkon dhe e lexon haptas Kur'anin para paganëve, Abdullah ibn Mes'udi tha, Unë do të shkoj o Pejgamber, shkoi e lexoi, e rrafën e përgjakën! Ia thyn trupin e tij, kur u kthye, i thanë pse kështu bon o Abdullah ibn Mes'ud, shumë të kanë maltretu, të kanë rraf, tha vallah, edhe në qoftë se ndodh prapë, prapë do të shkoj, në këtë moment do të shkoj, ne të mysin krejt, vetëm do ta lexoj Kur'anin e Allahut xhelle shanuhu haptas para paganëve. Në anën tjetër, hadithin, cilin e transmeton Ebu Ja'la, në musnedin e tij, nga Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, Tha një ditë prej ditëve e rrafën Muhammedin alejhi salatu ve selam shumë. Shumë e rrafën. Në atë moment erdhi menjëherë Abu Bekri radiallahu anhu dhe i largoi paganët të cilët po e rrafshin Muhammedin alejhi salatu ve selam. Njëri prej tyre tha kush është ky? I than Abu Bekri. U kthyn dhe e rrafën Abu Bekrin radiallahu anhu derisa humbi vetdijen. Por çka tha Ebu Bekri, radijallahu anhu, kur i pa duke e rrafë Muhammedin, alejhi selam, dhe kur i largoi, tha, E taqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah? Po e mbytni, po e rrafni një burrë, i cili po thotë Zoti jam është Allahu? Për këto po e rrafni? Pse po beson vetëm në Allahun xhelle xhelalu, u kthyn dhe e rrafën Ebu Bekrin radijallahu anhu, derisa humbi vetdijen. Por Allahu i ngriti Në dynja dhe në ahiret. Allahu i tha o Ebu Bekr ti je siddik, o Ebu Bekr ti je në xhennet. Edhe pse u rraf ti je në xhennet o Ebu Bekr. Në anën tjetër një hadith të cilin na transmeton Imam Buhariu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, që pejgamberi alejhi selam me këtë hadith po na jep një vullnet, një kurajo neve si ummeti i tij dhe të gjithëve të cilët do të jenë pas neve. Me këtë hadith ndëgjone mirë Erdhi një ditë Khabbab ibn al-Arat, shok i Muhamedit, alaihi salam, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, edhe i tha o pejgamber, a nuk pi lutesh Allahut me na hek qafe këta pagan? A nuk po i lutesh Allahut me na ndihmu neve? U hidhru shumë pejgamberi alaihi salam. I tha o Khabbab, ka qenë kush ka qenë para jush, e kanë marrë, e kanë fut në grop dhe ja kanë nda kokën me sharë. Edhe ja kanë heq likurën me krahën të hekrit. Por dinin e Allahut nuk e ka lon. O, Khabbab, ju jeni një popull i ngutshëm, ndihma e Allahut do të vjen. Ndihma e Allahut do të vjen. E, pejgamberi, alejhi selam, ju kthy shokit ti, Ebu Derdas dhe i tha kështu. I tha o Ebu Derda, mos i bëj shok Allahut xhelle xhelaluhu Me gjithë maltretimin, rrafjen, zhag e ngrifshin rrugës Mekës. Thonte ahadun ahad, Allahu jam është një. Allahu jam është një. Zhag e përgjakën e maltretuan e rrafën çmos i banën Bilalit radhiyallahu anhu. Por çka? Ahadun ahad. Allahu është një, Allahu është një. Allahu na mundsoft me bo sabër në dinin e ti, siç kanë bo sahabët e Muhammedit, alejhi selam, fjalën e fundit që do të ceki, u pyet Shejhul Islam Ibn Tejmija Rahimahullah është pyetur një pyetje, ndëgjone mirë këtë pyetje. Tha, i than, o imam, si mund të arrite udhëheqsinë në këtë din një rob i Allahut xhelle xhelaluhu? Tha Ibn Tejmija me sabër dhe bindje në Allahun xhelle xhelaluhu. Tha nuk e keni ndëgju ajetin kuranor, ku Allahu xhelle xhelaluhu në surën Sexhde, në ajetin 24 po thotë kështu. Qysh i ka bo Allahu Xhelle Xhelalu imamë kur kan bo sabër në rrugë të Allahut Xhelle Xhelalu në dinin e Allahut Xhelle Xhelalu kan bo sabër nuk e kan lënë dinin e Allahut edhe në qoftë se janë rrafë janë mbyt edhe në qoftë se janë coptu janë djeg nuk e kan lënë rrugën e Allahut Xhelle Xhelalu as sesi wa kanu bi ayatina yuqinun dhe kan pas bindje në argumentet tona kështu po thot Allahu Xhelle Xhelalu e imam Ahmedi Allahu qoftë i kënaqur prej tij një ditë prej dite e kishin burgos dhe po e rrafnin Rrafje të flliqtë! Pse? Se i kishin thanë, thuj që Kurani është i krijum, nuk është fjalë e Allahut Xhelle Xhelalu. T'ia mohojnë një cilësi prej cilësive të Allahut, që flet Allahu Xhelle Xhelalu. Thuaj o Ahmed, që Kurani është i krijum, mos thuaj që është fjalë e Zotit. Nuk pranoi një gjë të tillë imam Ahmedi, edhe pse e burgosën, e rrafën, e maltretun, e torturun, çmos i banën imam Ahmedit, kaloi një burrë përreth imam Ahmedit. Dhe ndëgjo çka i tha. O, Ahmed, unë jam hajn. Më kanë rrafur 150 shkopa për t'deklaruar që jam hajn dhe kam vjedhur diç. Po kam ba sabër e unë jam kanë n'batil. O, imam Ahmed, ban sabër se ti je në hak. Ban sabër se ti je në hak. Bani sabër Imam Ahmedi edhe sot ne themi Kur'ani është fjalë e Allahut xhelle xhelalu. Po të mos kishte bo sabër Imam Ahmedi, Allahu kishte me çu burra të tjerë që ata kishin me bo sabër. Por e kemi pas këtë nder prej tij, ai me bo sabër dhe me na met që prej cilësive të Allahut xhelle xhelalu, Allahu flet. Allahu flet prej cilësive t'Allahut xhelle xhelalu Allahu flet Allahu na shtoft sabrin në din në dynja Allahu na shpërbleft me të mirat e tija në ahiretin e tij o vllazën krejt këta burra që janë sprovuar sot përmenden ku është gruja e Nuhit alayhis salam i cili nuk e theu premtimin, Kane sadiq al wa'di wa kane rasulan nabiyya, Ismaili alejhi selam ishte sadiq al wa'd, i drejtë në premtimin e tij, që i tha babës tij, O, ashtu qysh t'urdhnosh o babai im, vepro, m'ban kurban. Mos e the urdhnin e Allahut, wa kane rasulan nabiyya, dhe ishte pejgamber dhe i dërguar i Allahut xhelle xhelalu, dhe urdhënonte familjen e tij me fal namaz. Dhe Allahu ishte i kënaqur prej Ismailit alajhissalam, ku janë tjerët që i kanë maltretuar këta burra? Ku është Firauni? A përmendet? E sa përmendet Musa alajhissalam? Ku janë populli i Isës alajhissalam? E sa përmendet Isa alajhissalam? Ku janë paganët? Ku e Abu Jehli Ebu Lehebi? A përmendën qi ata e kishin maltretuar Muhammed Mustafa sallallahu alajhi wasallam? E sa herë në ditë përmendet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Sa milion minare ka n'ftyrë t'tokës? Që thonë, eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. E sa milion musliman ka në botë të cilët e falin namazin e shahadet e bien në ettehijat e salavat i çojnë për Muhammedin a.s. Ku Ebu Xhehli e Ebu Lehebi? Ku është Ebu Bekri që po përmendet çdo hutbe? Ku Omeri, Othmani, Alia? E ku janë maltretusit e tyne? Ku janë ata të cilët e mytën hazreti Omerin? Hazreti Othmanin, hazreti Alin? A përmenden? Nuk dinë emrat e tyne tek muslimanët, se nuk domë me i ditë. të cilët na i kanë myt dashrit e Allahut xhelle xhelaluhu. Ku janë ata të cilët e maltretuan Imam Abu Hanifën? Ku janë ata të cilët e maltretuan Imam Shafiun, Imam Malikiun, Imam Ahmedin? A përmenden? Jo vallah, e këta burra deri në ditën e gjykimit do të përmenden me veprat e sinqerta të tyne. Ku janë ata të cilët e shajnë Sheikh Albanin? A do të përmenden? E Sheikh Albani inshallah deri në ditën e gjykimit do të përmendën. E librat e tij do të jenë gjallë. Shejh Abdulkader Arnautin, cilin e kam përjetu me sytë e mi dhe shpirtin tem dhe trupin tem, sa është maltretuar nga vetë hoxhallarët e atij vendi. Tu shpijunu n'shtet. Ky po don me bo grusht shtet. Ky kështu e ky ashtu. Derisa kam dëgjuar një rast, e kanë thirr këtu n'polici dhe çka? Ja kanë kap mjekrën e tij dhe ja kanë shkund kështu. Kanë thonë, ne kryjmë hesapot me ty edhe tjetër ndrysh.